Јас бев на мисла да продолжам со темата за знаците на времето кој што се случија, значи овие денови почнувајќи од пожарите во Калифорнија. Не случайно, место каде што и во адвентизмот токму таму затрпа на врата Содомијата и предходно секој друг отпад но за да тоа ќе продолжам следната сабота, сега ќе искористам приликата што со нас е сестра Луиза тука. <laughs> Ветив дека ќе дадам едно посебно објаснување за значењето на апостолските зборови од соборното послание на апостол Јаков, петата глава, што значи да ги исповедаме гревовите еден на друг, Ова го споменам во контекст на најновата ерес, која што на голема врата влезе во а, сегашнава југоисточна Европска Унија, а, така наречената духовна формација, која што се почна да се предава веќе со години оваа деценија на Белградскиот теолошки адвентистички факултет, И една од точките, може би главната точка, на истата Ерес, на духовната формација представува тоа представува праксата што веќе ја започна, замислите адвентисти ја започнаа таа пракса да ги исповедаат тајните гревови на на други луѓе, пак верници, пак адвентисти, пак но сепак да ги исповедаат тајните гревови на други луѓе. Тоа е така како најголема точка која што околу која настана <clears throat> и сега се одвива во Белград конкретно се одвива еден голем спор, дискусија, дури се отиде до таму унијата побара од местната црква во Овча да го исклучат братот Милош Богданович од членство, затоа што тој ја покрена цела критика против ова језуитско учење, што се вовлече на голема врата во Белградската унија и почна да се предава на Адвентистичкиот теолошки факултет на Баново Брдово Белград. Застапниците на ово учење, меѓу кои, значи, <clears throat> предводници, поточно некои проповедници и професори, од, од Белградската унија, се повлекуваат на зборовите на апостол Јаков. Како на подлога или како основа за ова нивно верување и за ова пракса, И добро да ги прочитам уште еднаш овие зборови. Бидеќи се наоѓаат во петата глава, во 16 стих, веднаш после а, зборовите во врска со исцелување на болни преку чинот на светиот чин на помазување со масло, Па Јас би сакал, бидеќи тоа е контекстот, значи, ќе започнам од 13-тиот стих, па понатаму. Значи, Јаков, петта глава, од 13-тиот стих, па понатаму. Пожално е ако имате различни библиски преводи на што е можно дури и повеќе јазици, да придонесете да го расветлиме, иако ја знам како Јаков, што Јаков запишал на старогрчки. тоа кој збор го употребил, добро е да, да внесете малку повеќе светлина на овој текст. Конкретно 16 стих ќе биде интересен. Но ќе почнем од 13-тиот, за да го сознаеме поблискиот контекст на овие зборови. Значи, Јако вели, а ако некој од вас страда, ова е многу широк поем, ли? Страдаме ли ние? Може да речеме дека секој еден од нас на некој начин страда. Ако некој од вас страда, нека му се моли на Бога. Значи, страдаме ли? најавнаа ли маки, неволи, разочарувања, малодушност, секакви други тешкоти во живот, грижи. Нека му се моли на Бога. Е, дори такви грижи, како што се Олгица споменуваше, извршите ли страдали било како, значи било каква неволја, мака, нека му се моли на Бога, и Елгиц има искуства на таа тема. Да, да, еден куф. Нека му се моли на Бога. Весел ли е? Ако сте весели, ако, ако ви оди во животот, или како што велат, ако сте успешни, ако ако ви се случува нешто посебно радосно во животот. Што тогаш да правите? Да го забравиме тогаш Бога. За жал, грешната природа така размислува. Грешната природа така сака. Да се подсети на Бога само кога ни е тешко. Само кога ни е мака. Но летоска што проучувавме, Господ сака, всушност тоа беше материјал од за подобра саботна школа, Ако не се лажам и тогаш, мислам, Елена го читеше. Господ сака да му бидеме пријатели, да му станеме пријатели. Не само тоа што ни треба за нешто. За него доживуваме како некој пријател во смисол имам пријател на позиција кој што ќе ми заврши работа. Да не го доживаме Господа како, како врска во тој комунјарски смисол на зборот. Значи, кога имам потреба од нешто, имам ја пријател на највисока позиција во Вселената, ќе ми заврши работа. Не, Господ сака, се разбирах, Господ не повикува да да го бараме, значи, и тогаш кога страдаме, тоа веќе го почитавме, кога имаме потреба, но не сака само тогаш. Господ сака да, ни, да му бидеме пријатели тогаш кога нема некоја, некоја посебна причина да одржуваме редовна комуникација со Него. Редовна молитвена врска. Не само тогаш кога ни треба или кога нешто вонредно се случува. Затоа весел ни е, нека го фали Господа. Колку прекрасни зборови. Да не го забравиме Господа кога сме срекни и радосни, весели, иако за жал живеме во време кога колку што ќе одминува времето, колко што ќе се одбројува до крајот, ќе биде се потешко и полошо, ќе има се помалку и помалку поводи за радост. Но, сепак ќе има, сепак ќе има и Господ нема да не остави без никаков благослов. 14 стих. Болен ли е некој меѓу вас? Сега јави збор болен е широк поем Но, да ги предпоставиме најтешките заболувања, за кои што човечката медицина одамна кренала раце и нема решение, и едноставно е заинтересирана за вашите пари, односно како, како да ве одржува што е можно подолго во болеста, за да може што е можно повеќе да профитира од болните. Болен ли е нека меѓу вас? И ова еден предизвик, уште еднаш ке, ке споменам. Секавате, кој, стар, кој старозаветен цар, за, за него беше напишано дека на крај се разболе од некоја болест на нозете, ама и тогаш не беше добар цар тој, ама и тогаш кога се разборе, не го побара Господа, туку побара лекари. Се сикавате? А може би е тешко прашањето. Како? Не, ме беше еден поранешен. Манасија беше еден многу зол цар во времето на Исаија, кој што откако беше одведен во асирското робство, таму доживеа и покаяние, длабоко покаяние, па после Господ направи такво чудо што го врати да биде повторно цар, замислите. Но во ред, тоа е, тоа е друг случај. Еве, ќе ви оставам некогаш да го одговорите прашањето, може би за следната сабота во едно да ве подсетам, што мета самата заборев да ве подсетам. Во дела 20.35 Господ кажа една изборови, што апостол Павле таму ги цитираше, поблажено е да се дава, отколку да се прима, и прашањето останува и понатаму, каде во Евангелијата Господ ги кажал овие зборови во четирите Евангелија. И А, дела 20 глава 35 стих се цитирани таму од апостол Павле и тоа ќе го оставиме за следната сабота или за воиднина, кога тогаш. А до тогаш барајте. Барајте го одговорот и на ова прашање. Болен ли некој меѓу вас и апостол Јаков не вели да ги повикате лекарите? Видите каква била верата на и на старозаветните херои, и особено на новозаветната црква, која што пливала во силата на Светиот Дух, така да се изразам. Каква била верата на една Елена Вајт, која што вели, ако ме, вака да ја парафразирам, не се на точните зборови, ако ме стрефи некоја болест, и малку иронија употребува, која што за мене <laughs> личи на хумор, попрво ќе повикам адвокат или правник, отколку лекар. Ово може да звучи и <laughs> малко фанатички, и малко глупаво, нели? Меѓутоа Елена Вајд напишала такви зборови. И царот и во болеста своја не го побара Господа, туку лекари. Боли ли некој ги вас? Нека ги повика лекарите. Ја би сакал да, да знам што пишува во вашите Библии. Ова еден мал момент кој што ме интересира, иако ова не ни е темата. А, кого да повика? овој превод вика свештениците црковни, точно, други преводи како гласат, о, ово, е, ово е православна, а, како да речам, а, малко го заматија преводот со тоа што напишаа свештеници. Малко го заматија, бедеќи на повеќето луѓе не име јасно што кој се во православието е свештеник. Значи, малко ја заматија тука, ја да, направија малце матна вода. дали имате некој друг превод кој што прецизно кажува, прецизно кажува кого да повикате? Значи, употребува, го употребува изворниот збор што Јаков го старешените точно. Старешените или некаде, например, во, ако не се лажам во стариот може би го нема и во стариот православен превод, некаде може би ке го сретнете грачкиот збор презвитерите, тој е оној збор што го употребил Јаков, презвитерите црковни, што ако го преведеме старешините црковни. Но кога ќе се каже презвитерот, конкретно се мисли на црковен старешина, не се мисли на старешина во било кој смисол. Ако речеме и старешина, тоа некога може да му звучи општо тука може да спаѓа било што од воени старешини, или може да спаѓа, тука може да спаѓаат сите проповедници, може да спаѓаат и, и така натаму. Но, јас верувам дека кога Јаков рекол презбитерите или старешините црковни, не мислел на гјаконите и не мислел на епископите, апостолите, не мислел на на еден куп плејада на службеници во црквата, особено не мислам на највисоки некои службеници, туку старешените на црквата, на твојата местна црква. Кои ти се старешени на твојата местна црква? Господ не бара да, да повикувате председатели на области, мисии или е, о, гости од дивизијата никаква височина на чинот нема, не представува некоја поголема светост, колко е повисок или поугледен некој е, и некоја поголема или подебела гаранција дека Господ ќе ве благослови. Кога Господ дава, и Стариот Завет е полн со такви примери, конкретни, конкретни совети, што треба да се направи, Што сака Господ? Тоа што го дава, процедурата што ја дава, да се запази до детали. Како што тој рекол. Например, оди немане сиријски генерале. Рековме и тогаш беа сиријците непријатели на Израел. Како и денес што се непријатели меѓу себе. Оди и седум пати избање се во било која река кај сакаш. Не. Седум пати во реката Јордан. И кога благословот беше даден, кога успеа, неговото исцелување, и то, пазите, Елисеј не ни излегол од, од, од неговиот дом во Самарија. Замислите, дој генерал со препорака на сирискиот цар Бен Адат со препорак Овој не ни излегува од ова. Само, само, замисли да ви дојде Трамп, или како што велат сега дека Хитлер бил наводно во Струмичко, селата наши таму, да ја пости Баба Вангја, дали бил или не бил, не навлегуваме. И сега замисли да ви дојде некој таков, кој што му препорачале, му рекле од генерално и таму во Македонија има еден адвентист, еден наш човек. Пример. Не, не. И сега да дојде тука и вие да не го почестите ниту со ниту со со лично присуство, значи ниту да не му излезете во пресред, никакво добро, да едноставно фаца да не ви види, а само да му испратите порака оди и избањај се седом пати во реката Јордан. Точка. И готово. Како што Христос му рече на болниот, на фатениот, стани, земја постилката твој оди. Нема се тука ни време за размислување, ама што, како, зошто, нема. Господ сака тоа што го кажува да биде исполнето точно Продолжам понатаму. Та да се помолат презвитерите црковни и да извршат помазание над него со масло во името Господово. И сега поважно е ова во 15 стих. И молитвата со вера, или некои други преводи молитвата на вера, ќе го исцели болниот. Ето, ова јас уште еднаш го доживувам како предизвик Значи, Библијата не вели, и ако сака Господ, ќе биде истинен. Иако е тоа точно. Ништо нема да се случи спротивно на Божијата волја. Кога од Него се бара интервенција. Кога е Тој во прашање. Но Господ не вели така нема ако во Божите ветување. Нема ако. Ја не ги заборавам господовите зборови од Марко 11 глава, од та, та, тој предизвик летоска. Што и да побарате во моје име, верувајте дека ќе ви биде. Без сомневање барајте без сомневање, верувајте и ќе ви биде, вели Господ. И размислувам и понатаму, што се представува услов, што се подразбира овој збор верувајте за да ви биде, за да не биде дрскост од наша страна. Да не биде е, ефтина благодат или да го сватиме тоа како протестантите, што го сватија и затоа западна во некој од нив во лажни чуда и спиритизам и, и се и се што. И Господ ке го крене, вели Јаков, нема ако, молитвата со вера и гревови ако направил, ке му се простат. Дали веруваме во овие збори? И сега доаѓаме до 16 стих. Исповедајте си ги гревовите еден на друг и молете се еден за друг, за да се исцелите, вели овој превод. А, во вашите Библии како вели? Ме интересира. Оздравете. Значи, повторно се доведува во тесна врска со, со исцелување, со оздравување од некоја болест, може да биде и психичка, некоја емотивна рана, повреда од минатото и така натаму. Комплекс, траума, како се вели се. Голема сила има усрдната молитва на праведникот. А еве, тука читаме еден, еден услов а праведникот. Повторно праведникот и потоа продолжував со Илија. И ако се секавате за ова зборував, кога зборував а, за услов за исцелување на поединечната молитва е што? Како и во 68. псалм, праведност. Услов за, за послушување, реков, а, мислев, <laughs> дали реков исцелување, исполнување, што реков не сега Услов за исполнување или вослешување на поединечната молитва е праведност. А и услов за вослешување и исполнување на соборната, на заедничката молитва е единство. Пе што единството ја подразбира праведност, а не може да, да бидеме единствени во злото, сложна мафија, или единствени во гревот, и нема тогаш Господ да ме благослови. Но единствени колко е важно да, да, да пазиме на единството, сите ние кои што се молиме за сестра Мимица и за други случаеви, дали сме единствени сите што се молиме, дали э, сме очистени од нашите гревови сите што се молиме, од нашите тајни гревови, э, дали ќе ме вратам повторно на Марко 11 глава, Исус таму проложува и вели, и кога стоите на молитва, простувајте ако на кого имате што, да се подсетиме и на тоа. Значи, тоа е услов, значи, не мора ја да сум сгрешил нешто, но некој мене ми сгреш, другите ми сгрешија, дали од мојата црква некој или или некој од надвор, и јас сега тоа си го си го чувам на список во тефтер или во мобилен телефон или во лаптоп, односно на својата совест си, си ја носам таа, таа повреда. Не, Господ вели и другите значи да ви сгрешиле, простувајте, простувајте. Простувајте ако имате на некого нешто. Не чекайте да ви се извини, тој се разбира. Но простувајте како што Господ нам не простува, како параболата за двајцата должници, која што ја кажува во слична прилика, во слична ситуација. Да простуваме, прво ние да бидеме очистени, ние да бидеме исповедани и опростени. И потоа, ако ние сме ја завршиле таа работа, ако ние сме се помирали со Господа во се, тогаш простувате им на другите. Градете, што е можно од ваша страна, градете го единството со другите. Не злопамтило, не да, да, си, да си ја чувам омразата или, или повредата, или гневот, не мора да е омраза, не мора да е нешто грешно по себе. Гневот кон тој и тој што ми сгрешил и така натаму. И затоа го споменува Илија како пример на праведен човек. Но пред, пред, предходно вели Илија беше човек смртен. Како и ние. Спротивно на оно што мисли обичниот свет, неупатениот свет во верата, празнославниот свет. Што не, не си ги разбираат ниту собствените празници. Не беше Илија чудотворец затоа што беше светец, супермен. Току Илија беше човек смртен како и ние. А како се доживуваат светците денес? Кај обичниот православен народ, например. Или кај католиците. да се богови, буквално. Затоа што култот кон нив барем кај мнозина, представувал само замена на култот кон паганските божества од предхристијанското минето. Илија беше човек смртен, како и ние. И со молитва му се помоли на Бога да нема дошт и не падна дошт на земјата три години и шест месеци. Замислите, Господ не рекол, не му рекол на Илија, како на пророк, сеја ќе направам заради греот на Ахав, и отпадот на мојот народ ќе направам да нема, тоа не го рекол Господ. Или е тоа го посакал, или или е тоа го изразил како желба, да, да не биде така. Сега ми дојде на ум од сестра Вајте едно неизвено искуство, кога се вракава од Австралија назад во Америка, со брод, се разбира, во тоа време, преку Тихиот, Пацифичкиот океан, И она сведочи колку време се патувало со брод <laughs> преку најголемиот океан, многу месеци, ба 3-4 месеци веројатно. И она сведочи дека некаде пред да стигнат во Калифорнија, значи на пристаниште, секоја ног било веселба, славие, журка, пење, пиење, сигурно и некој оросполук, кој што оди заедно со сето тоа. И Елена Вајд повеќе не можела да издржи таа паганска атмосфера и знаете што направила? Почнала да се моли. Знаете зашто? Почнала да се моли за нешто. Да, да се случи, да се случи неволја на патувањето, да се случи бура, да се случи катастрофа, да се случи. Да ги опати страф сите патници со се посадата. Зато што не можете вие на пијаниот, на веселиот во неверство, да отидете сега, ама да знаете што Господ ќе дојде ово, он, абе будала, крши глава. Јас секам еднаш и затрпав и на една врата колпортерски. Тоа беше во Америка, кај што ме праќа за колпортажа. Затрпав и на една врата, на куќа искача човек по гаки, све гол. Останатото. И по гаки капа, пијан, е, како што гледате, сега славиме. Значи, каква книга, каква, <laughs> каква вера, ништо тоа, не. Особено сите сте имали искуство, со пиен човек не може да се разговара било што озболно, додека не го отрезните или додека не биде во друга ситуација трезен. Зато Елена Вајд се молела за неволја и се случила таа неволја. Големи бранови се заканија да го уништат тој брод. И ја дадоа приликата за да тогаш, која ќе бидат опфатени со страв неверниците и со паника за својот живот, тогаш да им се обрати во тие сериозни моменти со зборовите од Светото Писмо, Господовото сведоштво и незиното искуство. И во 18 стих и пак се помоли Илија и на небото, па небото даде дошт и земјата го даде својот плод. Зошто? Зато што Илија беше праведен. Зато што во срцето на Илија немаше беззаконие, како што напиша псалмистот. Да се најдеше беззаконие во моето срце, немаше да ме вослиши Господ. И уште еднаш ке прашувам 16-тиот стих, како гласи во вашите преводи? Исповедајте си ги гревовите еден на друг или уште нешто? Рековте дека сите во вашите Библии се зборува за да оздравите или за да се исцелите. Значи, во тесна врска е на вистина исповета, во тесна врска со, дури и со физичкото оздравување од некоја болест исповедајте си гревовите еден на друг и молете се еден за друг, за да, да се исцелите, вели овој превод, или за да оздравите и така натаму. Како гласат вашите преводи? Што да исповедате еден на друг? Ме интересира. Константинов? Гревови вели? Сите гревови, македонски преводи. Други јазици имаме? Гревови, да. После? false, а имаме една разлика тука. Имаме една разлика тука. Исповедајте ги своите фаули еден на друг. Денес само во футболскиот речник се потребува тој англиски израз, што го потребува англиската Библија. Нешто друго, некој друг превод ме интересира. Имате некој друг превод? на друг јазик? Или немаме толку? Хрватска превош што били таму? И тој гревови. Повеќето па велат да гревови. Иако е правило, ако повеќето преводи се сложуваат околу една работа, веројатно така и е точно преведено, меѓутоа во овој случај тоа е исклучок, и не е точно, бидеќи изворниот текст што апостол Јаков го напишал, воопшто не го споменува зборот гревови. А и малку ако размислите, ако размислите малку, ако ја познаваме добро и православната и католичката пракса и традиција, не е така. Ниту во православната, ниту во католичката црква, луѓето не се ги исповедаат своите гревови еден на друг. Току ги исповеда своите гревови на твојот свештеник, на твојот духовник, на твојот исповедник, на твојот ментор, на <laughs> титула, и така натаму. Не еден на друг. И во, а, апостол Јаков продолжува па вели и молете се еден за друг. Значи, не верниците меѓу себе. Е сега во духовна формација се направија паметни денешни теолози и професори од Доград. да велат дека треба еден на друг. Изберете си таков верник, пријател, сестра во Христа, брат, кој што ќе ви биде ментор, дури ја да потребуват ова латинска титула, ментор, католичка титула, и почнете ова да го практикувате заедно со другите совети што ги поучуваат во тие програми. Мегуто тука нешто не е во ред. Ако сакал, ако Јаков мислел да ги исповедаме гревовите на свештено лице, како што е традиционалната пракса во христијанството, дали православна или католичка, тогаш тоа ќе го напишал, бидеќи претходно ги спомна презвитерите, старешините, свештениците, бе православите свештениците ги нарекуваат поповите, односно презвитерите, презвитерскиот чин, не е било кој епископ, епископот не го викаат свештеник, или ниту гјаконот, например. Затоа го заматија малце преводот кога рекоа свештеници, но старешините се мисли. Ако, ако мислеше Јаков да ги исповедаме гревовите на свештениците или на старешините, колку, колку ќе беше лесно да го повтори тоа и, и тука, во, значи, во 16 стих. Исповедајте си ги гревовите на презвитерите. Ама веќе ги спомна презвитерите кои што треба да го обават чинот за помазување со елеј, па барем да не напишеше ништо повеќе, за да сватиме дека мисли на презвитерите повторно, нив да им ги исповедам гревовите. Но не, наместо тоа тој вели еден на друг, што значи веќе не се презветерите во контекст од предходните стихови. Еден на друг и тука ја менува целата суштина, која што не е традиционалната пракса во христијанството. Според тоа, Јаков не мислел да ги исповедаме гревовите на ниту на презветерите, а дали мисли дека треба да ги исповедаме на еден на друг, нешто што не било никаде пракса во христијанството, никогаш, не мисли ни тоа. Односто, Сега е чудно на што мисли. Кога веќе ги исклучил презвитерите од предходниот контекст, велики еден на друг. Значи верниците меѓу себе, на било кој друг верник. Не мисли. Нешто тука не е во ред, а не е во ред кој ќе сватиме дека во изворниот текст тој воопшто не го потребува зборот гревови. Значи не исповедајте ги гревовите. Исповедајте ги вашите навреди. Сесто оно што сте му го сгрешиле на некој друг. Значи, сум му сгрешил на братот, на сестрата. Треба да отидам кај него, да му го исповедам тоа, да му се извинам за тоа, да поборам прошка за тоа. Затоа вели Фолц, англискиот превод, бидеќи тој превод верно го следи изворниот текст на многу, во многу критични стихови, каде што тие стихови во други преводи се, тоа не било кој англиски превод, туку мислиме само на еден а, традиционален англиски превод, а, верзијата на кралот Джеймс. И ги, а, буквално зборот а, што го потребува а, апостол Јаков е вина или кривица во множина од грчкиот текст. Меѓутоа, кај нас не може да, да беше на српски, би било исповедете кривице на еден на друг. Значи, оно што сум ти изгрешил на тебе. Не, да, неправди некако не може да спорот вина, на ние немаме обичај да го, во множина да го користиме, само во еднина. Затоа малце имам тешкотија да го преведам на буквален македонски. Но може да речеме неправдите, навредите, еден на друг што сте ги направиле. Извинете се за тоа, исповедајте го. На тоа мисли Јаков, не мисли на тајните греве. не тајните гревови еден на друг, тоа е малце нелогично, бидеќи тоа не е ниту традиционалната пракса во христијанството. <laughs> А да сакал тоа да го потврди Јаков, традиционалната пракса, колку ги беше лесно да ги споменеше уште еднаш презвитерите на ова место, кој што веќе ги спомена два стиха пред тоа во врска со чинот за миропомазание.